Sada o, ovaj, idemo na pesmu, pa se vraćamo. We don't need no control. No dark sarcasm in the classroom. nas opet. Milane, e, ti nisi, ti nisi član ove organizacije Sulimsko proleće 2013, ali ovo ja sada predlažem da poslušamo prilog sa te konferencije, odnosno da.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 Eto, hvala Milane i Ratko, hvala što ste bili u Blenderu, <laughs> nadam se da vam je bilo zanimljivo. Eh, dragi slušalci, idemo dalje, čujemo se sledeće nedelje. ljudskim procesima. <laughs> Bio bi red. Mislim, zašto se bore današnji studenti? Ko su današnji studenti? Ko je ta omladina koja se danas boji za nešto? Mi kao smo prelazili iz socijalističkog u kapitalističko društvo. Znači ti, ajde da kažemo da je ovo neko kvazi kapitalističko društvo, da je ovo kvazi društvo uopšte. Znači ti danas u ovom društvu jednostavno ne možeš da rešiš uh, ekonomski problem, koji je državni ekonomski problem, protestom. Znači, ne, jednostavno, e, ti ako želiš da se baviš državnim budžetom, znači moraš da počneš od nekih najelementarnijih stvari, pod jedan, e, stroga kontrola. Znači, prvo da se boriš protiv korupcije. Onda kada si siguran da korupcije nema u državnom sistemu, onda uzmeš, znači, baviš se nekim posrednim sredstvima e, da ti taj budžet iskontrolišeš na, u, u nekom smislu. Razumeš? Da ti gledaš, ok, da. ok, znači u, u državnom budžetu ide toliko i toliko para na gorivo uh, poslanika Narodne skupštine. I sad ti kao uzmeš i vidiš, ok, to je neka basnoslovna cifra, i kažeš, ne, neću da dajem toliko para. Znači, svakako, 30% moje plate ide tamo. Ja neću da mojih 30% ide na gorivo političara. Nego hoću to da prebacim, pa sad, recimo, na budžet za, za univerzitete. I tako se to rešava. Ne rešava se tako što ćeš ti sad neku rulju studenta da izvedeš na ulicu i neće svi da viču besplatno obrazovanje, znanje nije roba. Iako se ja slažem sa svim tim stvarima, meni bi bilo super da obrazovanje postane besplatno. Jednostavno, ovo nije način na koji će obrazovanje postati besplatno. Ovo više nije čak ni to vreme. Jer više ne postoji neka ni tradicija protesta, zar ne? Mladi su inertni. Mislim, ti čak i danas imaš taj moment da ni svi studenti kod nas ne mogu da se slože oko jedne stvari koju hoće. Znači, ako se pravi blokada, imaš tipa dva fakulteta ili tri fakulteta koje će da učestvuju. Ako se um, protestvuje za budžet, imaš, ajde kao da kažeš malo više, ali znači ti čak nemaš ni tu masu studenta koji su znači svi zajedno, da kažeš da se svi vrte oko jedne stvari. Znači, ne može da se napravi konsenzus E, svih fakulteta oko jedne stvari. Što je potpuno banalno. I ne, ne možeš ni da očekuješ da kao, ok, sad će uh, protestovati tri fakulteta, pa će se uključiti još jedan, pa će onda oni da prestanu, ali će onda sledećeg meseca doći druga dva. Mislim, naravno da se neće shvatiti odbiljno. Jer kao, šta vi hoćete? Znaš, čak i ako uspeš da, da, da pridobiješ pažnju, bit će vjerojatno u fazonu, pa dobro, ni oni nisu sigurni šta stvarno hoće, kao imaju neku blanku ideju, ali kao, dobro. Mlada osoba uh, koja nekako smatram da treba da se vrši neke promene u ovom društvu, treba da radimo zajedno, treba prosto kao neka nova generacija da izburamo neke stvari koje možda prethodne generacije nisu mogle ili zbog okolnosti nisu ni htele, jednostavno koje se nisu desile, okej, okay, da mi moramo nešto novo da uradimo. Razumeš, zajedno. I da se dešava tako nešto, ipak je to neka masa, znaš, ipak je to možda jedna hiljada, dve hiljade, tri hiljade studenta. Nebitno. Ja te studente ne shvatam ozbiljno. Ja njih ne mogu da podržim u njihovom cilju koji je, mislim, koji je okej. Okay. Znači, besplatno obrazovanje, meni je to sjajan cilj. A sad idemo na pesmu pa se vraćamo posle. socijalizam. Ovo nije 68. godina. Ovde e, drugačije se rade stvari danas. Da, to je, to je potpuno, mislim, sad potpuno, um, znači, znači, prebacujem se na jednu potpuno drugu stvar. Čitala sam u nekom tekstu, baš taj neki čovek koji je učestvovao u tom, znači, u tom procesu 68 u Parizu i bio tamo na ulicama sa svim tim studentima, koji danas govori koji je i danas neka, neka bitna ličnost u tom nekom smislu, mislim, ali koji danas govori, ja danas ne bi to verovatno isto uradio, jer mi ne živimo u istom društvu. Znači, društvo je tada bilo takvo, mi smo se tada borili za neke stvari. Sada je potpuno drugačije. Mislim, u redu je da se ti boriš, u redu je da ti hoćeš nešto, ali prosto to ne možeš isti metod da prebaciš sa 68. na 2013. U redu je da taj uh, protest kao neki šlagvort, znaš, na neku inicijativu, na neku kampanju, na nešto ozbiljno. Jer je to ozbiljan problem. To je ozbiljna tema o kojoj ti pričaš. Da. Mislim, financije državne, znaš, nije to kao pesmica, mislim, kao da možeš ti sada da, da menjaš, da se žališ ovo da ono. Ti moraš da imaš neko realno rešenje, koje čak ni tad možda neće biti usvojeno. A ja ne vidim realno rešenje. Ja vidim neku ideju. Ja vidim ideju koja je tako, a, hoćemo besplatno obrazovanje, besplatno obrazovanje. Ok, hoću ja besplatno obrazovanje. Izvoli daj mi plan. Kako ja realno? Izvoli pročešljaj državni budžet. Pogledaj gde ima viška para. Da, to su one stvari koje, stvari treba, na, na koje treba sapati pažnja. Znači, greška u ovim protestima, to što si ti odma izašao na ulicu i odma kao imaš neku masu i odma vi kao nešto protestujete, a u stvari kao da te neko pita, da te neko iz vlade pita, dobro, ajde daj mi neki, ajde, daj mi ti predlog. Znaš, ne znam da li ti ljudi imaju kao napisano na papiru ono što evo izvolite, ja mislim da ovako treba. Postoji u drugim zemljama mladi ljudi koji kažem ako znači ne, ne štrajkuju recimo uh, za besplatno obrazovanje, onda, onda štrajkuju za smanjenje školarina ili prosto, mislim, studenti su uvek bila ta neka masa koja treba nešto da pokrene. Mislim, to kao, ne, ne samo studenti, aj kažem mladi ljudi, ali samo nekako to mora da bude prosto... Da, ušli smo u vreme kada to mora da bude jasno definisano i kada svi ti mladi ljudi zapravo moraju da imaju cilj i korake do tog cilja. Više ne možeš ti da, da pokreneš protest i da, da očekuješ od države, specijalno ne Srbije, da ti to reši. Mislim, neć, ne, to se neće desiti. Mislim, ne bih da ljudi steknu kao sliku da ja nisam za proteste. E, ja sam za proteste, ali prosto protesti su u ovo vreme poslednje rešenje. Jednostavno, ne, nekako 2013. godina kada u ne vanrednom stanju, ne mogu da kažem redovnom stanju, pošto to, ta reč ne postoji, to je sintagma, ovaj, znači kada ti u normalnom stanju, da kažemo normalno, mislim kako god to ovde može biti normalno, protestuješ kao prvi korak, ne, ne, neće ti uspiti. Mm.